السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يزدوجن zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Junakove naše priče je jedan od ashaba, čovjek po imenu Abdullah ibn Huzafe. Duga historija bi prošla pored ovog čovjeka, kao što je prolazila i pored miliona drugih harapa prije njega, ne dotičući ih se i ne predavajući im nikakvog posebnog značaja. Ali veličanstvena vjera Islam je omogućila Abdullahu ibn Huzafetu da sretne dvojicu najvećih vladara na Dunjaluku u tom vremenu. To su Kisra, persijski car i vizantijski kralj Cezar. S njima dvojicom Abdullah je doživio susret koji se i dan danas u historiji islama prepričava i ne prepušta zaboravu. Njegov susret sa Kisrom se desio šeste godine po Hidžri, kada se Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, odlučio da pojedine ashabe sa pismenim porukama pošalje svim okolnim vladarima, pozivajući ih u islam. Poslanik je dobro razmotrio i istakao važnost ovih zadataka. واصل العدا واصل العدا بالنار يبقى مشرقا بيدي أماه مهما الدرب قد بعدا تحيين يا أماه في خلدي أماه مهما الدرب قد بعدا تحيين يا أماه في خلدي كل الذي أرجوه أماه أمضي شهيدا طاهر الجسد كل الذي أرجوه أماه بالقول بالنشيد Njegovi glasnici su odlazili u zemlje sa kojima nisu imali nikakvih ugovora niti saradnje. Nisu govorili jezicima tih zemalja, niti su poznavali ništa o naravi i osobinama pojedinih vladara. Oni će te vladare pozivati da ostave svoje dotadašnje vjerovanje, da napuste svoju slavu, vlast i moć, te da uđu u vjeru ljudi koji su dojuče spadali među njihove podanike. Bilo je to doista opasno putovanje, prava avantura. Onaj koji bi odlazio na taj put, bivao je izgubljen, a onaj koji se s tog puta vrati, bit će ponovno rođen. Zbog važnosti ovog poduhvata, Allahu poslanik je sakupio svoje ashabe ustao da im održi govor, zahvalio se uzvišenom Allahu kako to dolikuje, proučio šehadet, a zatim rekao. Odlučio sam da neke od vas pošaljem kao svoje zaslanike vladarima stranih zemalja, pa mi se ne protivite u tome, kao što su se Izraeličani usprotivili Isa u sinu Mejreminom. Ashabi u glas rekoše, mi ćemo Allahov poslaniće u potpunosti izvršiti što god želiš, pa nas pošalji na koju god stranu hoćeš. Allahov poslanik od prisutnih ashaba izabra šestoricu, koje će poslati kao glasnike arapskim i stranim vladarima. Među, među tom šestoricom bijaše i Abdullah ibn Huzafe es Sehmi, koji bi izabran da vjerovjesnikovu poruku prenese Kisri, vladaru Persije. قد في العالم الحيران وهج كل كياني يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليأس يعبث بالأمل ويمز كل كياني العين فارقها الكرام والقلب فارقه الأمان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان وأراه Opremi Abdullah svoju jahalicu, oprosti se sa ženom i djecom i uputi se preko brda i dolina ka svom cilju. Putovao je sam samcat, jedini drug na putu mu bijaše uzvišeni Allah. Tako stiže u Persijsku prijestolnicu, tražeći dozvolu za prijem kod cara i obavijesti čuvare dvorca o poruci koju nosi. Kada cara obavijestiše o posjeti, on naredi da se njegov divan, rezidencije uljepša, pozva sve velikaše da prisustvuju to prijemu i tek kad sve bi spremno, dozvoli da uđe Abdullah ibn Huzafe, Uđa Abdullah pred najodabranijeg persijanca, ogrnut u svoj skromni ogrtač, umotane glave u grubu mahramu, ali sa ponosom kakav samo Arapi posjeduju. Išao je sigurnim i čvrstim korakom, ponosno uzdignute glave, naoružani slamom, čvrstim ubjeđenjem i imanom. Dok ga je Kisra, Persijski car vidio kako ide prema njemu, nared jednom od svojih ljudi da uzme od njega pismo, ali Abdullah reče, ne, Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselnem mi je naredio da lično tebi u ruku predam njegovo pismo, ja se neću oglušiti o naredbu poslanikovu. Onda Kisra reče svojim ljudima, pustite ga neka priđe, te Abdullah priđe i lično mu preda poruku od Muhammeda sallallahu alaihi veselem. Onda Kisra pozva jednog čovjeka, Arapa iz područja Hire, naredi mu da otvori pismo te ga pročita, a u pismu stajaše. U ime Allaha milostivog samilosnog, od Muhammeda Allahovog vjerovjesnika Kisri vladaru Persije. Neka je selam na onoga koji slijedi pravi put. Čim je Kisra čuo početak pisma, srđba napuni njegove grudi, lice mu se zacrveni, a vratni žile se ukazaše. Krivo mu je bilo što je Allahu poslanik pismo započeo sa svojim imenom. Istrgnu pismo uz ruku svog pisara i iscijepa ga u najsitnije komadiće, ne saznavši šta se u njemu nalazi. Istovremeno Kisra povika. Ovako da meni piše pismo, a on je moj rob. Onda naredi da se Abdullah istira iz njegovog divana, što odmah bi i učinjeno. Abdullah izađe iz Kisrinog dvorca, ne znajući šta je Allah odredio da se s njim desi. Hoće li biti ubijen ili će biti slobodan? Malo razmisli, pa reče sam sebi. Tako mi Allaha ne zanima me što će biti sa mnom nakon što sam izvršio naredbu Allahovog poslanika. Onda uzjaha svoju jahalicu i krenu. وجه الشفقي خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث الشاك متى ذهبا يصبغ وجه الشفق ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي أشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر Kada se Kisra malo smirio, naredi da mu ponovo dovedu Abdullaha, ali ga ne nađoše. Digoše se čuvarju, potjeru za njim, ali mu ne nađoše nikakva traga. Uputiše se prema granici sa arapskim poluostrvom, pa ustanoviše da je Abdullah već napustio Persiju. Kada je Abdullah stigao Allahovom poslaniku, obavijesti ga o Kisrinom postupku, kako je iscijepao njegovo pismo, a Allahu poslanik, salallahu alaihi veselem, samo kratko reče. Allah mu pocijepao njegovu carevinu. A što se tiče Kisre, on poruči svom namjesniku Bazanu u Jemenu da odmah pošalje dva najsposobnija čovjeka u Hidžaz i da im naredi da mu dovedu toga čovjeka iz Medine koji za sebe tvrdi da je Allahov poslanik. Bazan izabra dvojicu ljudi i preda im pismo u kojem naređuje Muhammedu da se s njima dvojicom odmah, bez ikakvog oklijevanja uputi u Persiju Kisri, velikom caru. Još naredi svojim glasnicima da se dobro raspitaju o tom Allahovom poslaniku i da mu prikupe što više podataka o njegovoj misiji. ذهبا يصبغ وجه الشفق وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي بعض الدواء ظن في صدري يدا هدني وارتضى الراحة لي بعد العناء كيف يا جراح أرضى راحة أنا جندي على خط الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يسحقني جرح الإباء إنما يسحقني جرح الإباء خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي Dvojica glasnika se odmah zaputiše prema Medini, a kada dođoše u Tajf, sretoše neke trgovci iz plemena Kurejša. Upitaše ih za Muhammeda, a oni im rekoše da je on u Jesribu, Medini. Ovi trgovci se zapudiše u Meku radosni zbog susreta sa glasnicima persijskog namjesnika. Počeše čestitati Korejšijama uzvikujući. Radujte se i budite sretni, jer se moćni Kisra okomio na Muhameda i on će da vas riješi njegova zla. Što se tiče dvojice glasnika, oni produžiše put prema Medini, pa kada stigoše Odmah se sastaše sa Allahovim poslanikom Muhammedom, predaše mu pismo i rekoše mu. Vladar svih vladara, Kisra, poručio je našem vladaru Bazanu da pošalje nekog ko će te dovesti njemu. Eto, mi smo došli po tebe, pa da ideš s nama. I ako dobrovoljno kreneš, mi ćemo Kisri preporučiti da bude blag prema tebi, a ako odbiješ, Znaj da je on taj koji je toliko moćan i silan da će lahko uništiti i tebe i tvoj narod. Allahu poslanik se blago osmijehnu te im reče. Vratite se u svoje konačište, pa mi dođite sutra. Kada sutradan rano dođeše ponovo Allahovom poslaniku, upitaše ga jesi li se pripremio da ideš s nama kod perzijskog vladara Kisre? On im odgovori, vi više nikada nećete vidjeti Kisru. Ubio ga je Allah tako što je protiv njega ustao sin mu, tog istog mjeseca, u toj i toj noći i ubivši ga preoteo mu vlast. Klasnici su začuđeno slušali šta im govori Muhammed sallallahu alaihi veselem, a onda rekoše, znaš li ti šta govoriš? Hoćeš li da o tome obavijestimo našeg vladara Bazana? Da, reče im Allahu poslanik, još mu recite da će moja vjera doprijeti sve dotle dokle je dopirala kisrina vlast, pa ako vaš vladar primi islam, ću mu da i dalje vlada istim područjem i bude vođa u svom narodu. I krenuše dvojica glasnika od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, stigoše svom vladaru Bazanu Jemen, obavijestiše ga o svemu, a on im reče, ako bude ovako kako je rekao Muhammed, misleći na ubijstvo Kisre, onda je on stvarno Allahu poslanik, a ako ne bude, onda ćemo vidjeti šta da uradimo s njim. Nije mnogo vremena prošlo, a Bazanu stiže poruka od Širevejha u kojoj kaže Obavještavam te da sam ubio Kisru, a ubio sam ga kako bi osvetio naš narod, jer je on dozvolio da se ubijaju naši uglednici, da se zarobljavaju njihove žene, a otimaju njihovi meci. I kada ti dođe ovo moje pismo, iskaži mi pokornost i ti i tvoji podanici. Čim Bazan pročita Širvejhovo pismo i uvjerivši se da je Muhammed govorio istinu, baci pismo i obznani svoj prelazak na islam. Odmah za njim islam prihvatiše i svi persijanci koji su živjeli u području Jemena. Ovo je priča o susretu Abdullaha ibn Huzafe sa Kisrom, perzijskim vladarom. Sada ćemo da čujemo priču o njegovom susretu sa Cezarom, bizantijskim carem. Yeah. الهم منفرد أبشر بخير آه Njegov susret sa Cezarom bijaše u vrijeme halife Omer ibn Hataba, neka je Allah zadovoljan njime, i taj slučaj je veoma čudan i poučan. 19. godine po Hidžri, halifa Omer ibn Hatab, neka je Allah zadovoljan njime, posla vojsku u rat protiv Vizantinaca. Jedan od brojnih muđahida bijaše Abdullah ibn Huzafe. Vizantijski car je već dosta čuo o muslimanskoj vojsci, o njihovoj iskrenoj vjeri, čvrstom ubjeđenju, te o njihovoj spremnosti da ginu na putu Allaha i njegova poslanika. Car naredi svojim vojnicima da, ako ikoga zarobe od muslimanskih boraca, da ga ostave živog i da mu ga dovedu. Allah Đelešanuhu odredi da baš Abdullah ibn Huzafe bude zarobljen i padne u ruke vizanticima. Vojnici ga dovedoše svom caru i rekoše, evo ovo je jedan od prvih drugova Muhamedovih i njegov vjerni sljedbenik. Pao nam je ušake pa smo ti ga doveli, kao što si rekao. Car je dugo posmatrao Abdullaha, pa mu onda reče. Predložit ću ti jednu stvar, a šta to, upita Abdullah? Nudim ti da se pokrstiš i da primiš kršćanstvo. Pa ako pristaješ, pustit ću te na slobodu i povrh toga te dobro nagraditi. zarobljenik mu s ponosom i čvrstom odlučnošću odgovori. Meni je smrt hiljadu puta draža od onoga što mi ti nudiš. Car mu zatim reče, vidim da si sposoban čovjek, pa ako prihvatiš moju ponudu, učinit ću te svojim ortakom i podijeliti vlast s tobom. Zarobljenik, čvrsto vezan lancima, se osmijehnu, a pa ponovo odvrati riječima. Tako mi Allaha kada bi mi dao svu svoju vlast i sve što posjeduju Arapi, da samo za jedan tren, koliko bi okom trepnuo, napusti Muhammedovu vjeru, ja opet ne bih pristao. Onda ću te ubiti, uzviknu car. Kako god hoćeš, odgovori Abdullah. Onda car naredi, pa Abdullaha razapeše na krst i vojnici počeše da ga gađaju kako bi ga zaplašili. na njihovom jeziku reče da ga gađaju u blizini ruku, istovremeno mu i dalje nudeći da se pokrsti, što je zarobljenik odbijao. Onda je car rekao da ga gađaju u blizini nogu, ponovo mu nudeći napuštanje islama, što opet bi uzalud. Vidjevši da neće ništa više postići, car naredi da prekinu i da ga spuste sa krsta. Onda pozva sluge da donesu jedan veliki kazan u koji uliše ulje, a onda ga staviše na jaku vatru, tako da ulje poče ključati. Onda car naredi da mu se dovedu druga dva zarobljenika muslimana, te naredi da jednog od njih baci u kazan. Dok to učiniše, njegovo meso se poče raspadati i ukazaše se gole ljudske kosti. Tada se car okrenu prema Abdullahu ibn Huzafi, pa ga opet pozva da primi kršćanstvo. Što Abdullah ponovo odbi odlučnije nego jednom ranije. Pošto car izgubi svaku nadu, naredi da i Abdullaha baci u kazan u kojeg su ubacili njegova druga. ظلما وشيخا يصاب يا مسلمين ويضرب طفل بحقد الذئاب بصوته نادى فهز الهضاب ويضرب طفل بحقد الذئاب بصوته نادى فهز الهضاب فهز الهضاب فهز الهضاب فهز الهضاب تتروي الخيام تتروي الهضاب تتروي التلال حياة العذاب تتروي الخيام تتروي الهضاب تتروي التلال حياة العذاب لشعب يجاري ويبقى يجاري لشعب يجاري ويبقى يجاري عن القبلة الأولى يا مسلمين عن القبلة الأولى يا مسلمين عن القبلة Kada ga povedoše, oči se orosiše suzama, na što carevi vojnici rekoše svom vladaru, eno, on plače. Car pomisli kako se Abdullah uplašio, pa viknu, vratite ga ovamo. Kada Abdullaha ponovo odvedoše pred cara, on ga opet ponudi da se pokrsti, a Abdullah kao i ranije odbi. Car mu reče, teško tebi, pa zašto si onda plakao? Abdullah mu odgovori, pomislio sam, eto, sad ću biti bačen u ovaj kazan i tako se lahko rastati sa svojom dušom. Zaželio sam u tom momentu da imam duša koliko dlaka na svom tijelu, pa da svaka od njih bude bačena u ovaj vreli kazan na Allahovom putu. To što se nisam mogao još više žrtvovati, to me je ražalostilo. Onda car, uvjerivši se da Abdullah nije običan čovjek, potpuno se predavši, reče. Pristaješ li da me poljubiš u čelo, pa ću te osloboditi. Abdullah dodade, a hoćeš li pustiti sve ostale zarobljene muslimane? Hoću, odgovori car. Kasnije priča Abdullah. Rekao sam sebi, ovo je neprijatelj od najgorih Allahovih neprijatelja, ali ako ga poljubim u čelo, pustit će i mene i sve ostale muslimane, Mislim da mi na to niko neće prigovoriti. Onda Abdullah priđe i poljubi carevu glavu, a on naredi, a dovedoše sve ostale zarobljene muslimane, te ih predade Abdullahu i tako ih sviju oslobodi. Kada je Abdullah ibn Huzafe stigao do halife Omera ibn Hataba, neka je Allah zadovoljan njime, ispriča mu šta mu se dogodilo. Halifa se veoma obradovao povratku zarobljenih muslimana i gledajući u njih reče Dužnost svakog muslimana je da poljubi čelo Abdullaha ibn Huzafe, ja prvi to činim. Onda ustade i poljubi Abdullaha u čelo, neka je Allah zadovoljan njime. الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب